Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը խորհրդակցություն առաջիկա մարտահամարի կապակցությամբ։ Վաղը տեղի կունենա ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստը։ Այսօր Մոնտեմելկոնյանի ավուհի ծննդյան օրն է։ Երևանում վնասազերծվել են մի քանի զինված անձինք։ Թուրքիայի կողմից ռուսական ռմբակոծիչի խփվելը մեծ արձագանք է գտել։ Այսօր նշվում է որպես կանանց նկատմամբ բռնության վերացման համար պայքարի միջազգային օր։ որ. Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն՝ նվիրված սույն թվականի դեկտեմբերին հանրապետությունում կայանալիք մարդահամարի կազմակերպման հետ կապված հարցերին։ Լսելով շահագրգիռ մարմինների ղեկավարների կողմից ներկայացված տեղեկությունները, նախագահը կարևորել է մարդահամարի պատշաճ անցկացումը, այս ուղղությամբ տալով մի շարք կոնկրետ հանձնարարականներ։ Խորհրդակցությանը ներկային ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր ապարգևատրելու մասին։ Համաձայն հրամանագրի աշխատանքում ձեռք բերած արդյունքների համար եւ դատախազության օրվա կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, սեփականության եւ տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանցագործությունների գործերով բաժնի պետ Արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական Արմեն Գալստյանը ապարգևատրվել է մղիտար գոշ մեդալով։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը նոյեմբերի 24-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն ազգային ժողովի փոխնախագահի, մշտական հանձնաժողովների նախագահների, նրանց տեղակալների ու աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Քննարկվել են երկրորդ նստաշրջանի օրակարգումներ արված օրենքների նախագծերը։ Մշտական հանձնաժողովների նախագահները համապատասխան հաղորդումներ են ներկայացրել շրջանառության մեջ գտնվող օրինագծերի պատրաստվածության վերաբերյալ։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները Աշոտ Ղուլյանը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի երկրորդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 26-ին ժամը 11-ին։ Համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի առաջիկա լիագումար նիստին նախատեսվում է նաև օրենսդիր գործադիր հարցոպատասխանի ընթացակարգ։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 Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ վստահորեն իրականացնում իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Այսօր Արցախյան ազատամարտի հերոս Զորավար Մոնտեմելքոնյանի ծննդյան օրն է։ Նա Արցախ եկավ 1991-ի սեպտեմբերի 12-ին ավո կեղծանվամբ եւ այդպես էլ բոլորի համար մնաց որպես ավո, ով ամբողջ կյանքում պայքարեց հայերի իրավունքների, հայոց ցեղասպանության ճանաչման, մեր հայրենիքի վերադիրման համար, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Արցախյան պատերազմն ունի անուններ, որոնք ազգային արժանապատվության, հայի կամքի ու վճռականության հաղթանակի ու փառքի խորհրդանիշ են դարձել։ Պատերազմի ամբողջ պատմությունը ամփոփված է նրանց համեստ անուններով։ Նվիրալներ, ովքեր գիտակցաբար գնացին նահատակվելուն ընթരാճ հանուն այն գաղափարի, որ բաղձալի նպատակի նման հետապնդել է ծովից ծով Հայաստան երազող հային։ Այդ գաղափարն է, որ գենետիկ հիշողությամբ փոխանցվել է նաև Ֆրեզնոյում ծնված արտասովոր ունակություններով ոշտված Մանչուկին, ով հետագայում պիտի կրթվեր, ինքնակրթվեր, կոփվեր, իմաստնանար ու հզորանար, որպեսզի միանար գաղափարի զինվորներին։ Արցախ իմ հայրենիքից մեկ մասն է եւ ինչ որ պետք է նենք այստեղ նաև ես պետք է նեմ, ինչպես մյուսները պետք է հնեն, ուրեմն գնենք։ Մոնտեն Արցախ է գալիս անսպասելի օրհասական ու պատերազմի ամենադժվար օրերին։ Հայաստանի ազատագրական գախտնի բանակի մարտիկը, որ զինվոր էր ռազմական գիտելիքներով ու փորձով, եկավ Արցախ հանուն պատմական արդարության։ Այդ արդարության վերականգնման համար ճանապարհը գիտակցաբար զողողությունների գնալու կամք ու վճռականություններ պահանջում։ Պետք է պատրաստ լինել պայքարին, պատերազմ գնալ հաղթանակելու կամքով ու այդ հաղթանակը մշտական պահելու վճռով։ Հայաստանը եւ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է հասկանան, որ բادرազի մեջ ենք, բادر լուրջ եւս բادرազում մեր փոլոր ուժը պետք է զորաշարժել այս բادرազմի համար, որովհետեւ շուտ վերջացնենք։ Ինչքան գամած աշխատենք, այնքան երկար վիլա, այնքան դժվար վիլա, այնքան զոհեր վիլան, պետք է հիմա մեր ամբողջ ուժը տնենք աս կոզի մեջ, հաղթենք ու վերջ խաղաղություն գրիլա միայն մեր հաղթանակով։ Անգարելի է խաղաղություն տեսնել առանց մեր հաղթանակի։ Իրավունք չունենք ցավալելու ինչքան դժվար է Հայաստանի տնտեսական վիճակ, լավ հասկացանք դժվարությունները եւ այլ, բայց պատրաստվում այդպես է պատրաստ միայն դժվարություն է, պատրաստը հաջելի բան չէ, եթե դե մարդիկ կվտածենք, որ իրենց բարջ կյանքը գրնան շարունակել եւ նույն ադեն պատրաստ դան, պիտի հասկանան, որ պիտի զոհվենք, պիտի լավ ճուդենք, պիտի լավ չհակնենք, պիտի դպրոց չերտանք, պիտի այս ամեն բաները չմոնանք, մեր ապոչ ուժը տնենք ռազմական կորձի մեջ, հաղթենք ու հետո բոլորիս համար ավելի լավ գնա, բոլորիս համար։ Խստապահանջ անզիջում խիզախրամանատարը միշտ արժևում էր։ Կար ժամանակում նրա ռազմական ունակությունների ու մարտավարական հմտությունների համբավը վարակում է բոլորին, հողը ժամ առաջ Թուրքից ազատելու վճիռը անբեկանելի դարձնում իր մարտիկների համար։ Մոնթե Ավոյի միայն ներկայությունը ապահովության երաշխիք էր մարտունեցիների համար, որտեղ նա նշանակվել էր ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար։ Նրանցից շատերը նախանձել էին համարում իրենց վիճակված բախտը գաղափարի զինվորին անձամբ ճանաչելու համար։ Եթե ավանստը մեր կողքերն ժողովուրդ միշտ խելին դալու, շատ հատայ սնլալ, եւ ինքը միշտ էլ հիշվելու է որպես մած զորավար։ Ավոն որպես պարտ ինձ համար զարմանալի, հիանալի, անսպասելի, անգամ Մարտիրոս Սարյանի կտավի գույները ու Աքսել Բակոնցի բարերով չի կարելի նկարագրել յուրան։ Պիտի մարտիներ յուրան կողքին պիտի տեսներ ինչ ինչ է այլ ինքը։ Ինքը մի անզալալ վեր լրիվ նվիրված ու գրծալա ինքը հովացնամս ու հասալանք այսօրվան հաղթանակին։ Աղոն ոչ միայն ղեկավարեց Արցախյան ամենաարյունալի մարտերից շատերը, այլև պատերազմի ամեն մի օրը նրան թրծեց ու հղկեց որպես զինվոր, սպա եւ զորավար։ Դերևս կենթանության օրոք լեգենդ դարձած հրամանատարը դարձավ նաեւ ողջ հայության պատմական հիշողության, միասնության ու կամքի, սիրո ու պաշտամունքի խորհրդանիշը։ Նա դարձավ սերունդների ազգային ինքնության փարոսը, ծովից ծով Հայաստանի ակունքը ու Արցախի ազատագրական պայքարի անմնացորդ նվիրումի խորհրդանիշը։ Խազբավության վերջին էջը գնահատած է դիգոշնս մեկ ասողամասը։ Աղոյի հրամանատարությամբ վերջին ռազմական օպերացիան 1993 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին Խարվաճարի ազատագրական գործողություններ 1993 թվականի հունիսի 12-ին նախկին Ադամի շրջանի Մարզելի գյուղի մոտ ընկնում է գաղափարի զինվորը նա Արցախ եկավ անսպասելի հերացավ անսպասելի բայց հավերժ մնաց Արցախում Բելլալալայան այսօր Ակնախբյուրը Բարգավաճյուղ գյուղ է Հադրութից հաղորդում է մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ակնախտի համայնքը որ ուրիշ շենանում է։ Համայնքի ղեկավար Արթուր Բաբաջանյան 17 տարի ղեկավարում է համայնքը։ Եվ տարեստարի համայնքում մի շարք հարցեր լուծում են ստանում։ Դրամատակարման հարցը համայնքի կարևոր խնդիրներից էր, որը եւս լուծվեց։ Կառուցել գյուղի ներքին ջրատարքանցը եւ ջրամբարը, որը հնարավորություն տվեց բնակչությանը նորմալ ջրամատակարման ապահովմանը։ Օկտոբերի ընթացքաշրջանի համայնքների զարգացման ծրագրով փորված արտեզյան ջրհորի տակ յուղի բնակիչներին հատկացրեց 3 հեկտար վարելահող, որը արդեն 3 տարի է ինչ մշակում է բանջարաբոստանային կուլտուրաների տակ եւ տվել է դրական արդյունք։ Կառուցել է համայնքային կենտրոն, որտեղ տեղակայվել են բուժական մանկաբարձական կետը, գրադարանը, համակարգչային սենյակը, երիտասարդության համար հավաքատեղի սենյակ։ Կառուցվել է հանդիսների տուն Համայնքում 2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Տնտեսների թիվը 83 է, բնակչության թիվը 344 մարդ։ 2014 թվականին գյուղում ծնվել է 5 երեխա, իսկ 2015 թվականն անցած 10.4 երեխա։ Գյուղում գործում է միջնակարգ դպրոց, որտեղ ծորում են 50 աշակերտ, որոնց ուսման ու դաստիարակությամբ զբաղվում են 25 ուսուցիչներ։ Գյուղի բուժական մանկաբարձական կետը ապահովում է բնակչության առաջնային բժշկական սպասարկումը որոշակի աշխատանքներ են տարվել համայնքի կողմ ճանապարհի եւ գյուղամիջյան փողոցների բարեկարգման ուղղությամբ։ Ադրբեջանի վարչակազմի ֆինանսների տեսքով օգնությունը ցույց տրվել համայնքի մի շատ կարևոր ընտանիքներին։ Համայնքում հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Համայնքը ընդգրկված է Օխտաձորի ենթաշրջանի համայնքների զարգացման ծրագրի մեջ, որի շրջանակներում վարկերի տեսքով աջակցություն է ցույց տվել յուղի բնակչությանը։ 2015 թվականի վերջտակ կատարվել 85 հեկտար ցանք, հեկտարի միջերկրթությունը կազմել է 15 ցենտներ։ 2016 թվականի վերջտակ համայնքում արդեն կատարվել է 100 հեկտար հերք, սպասի պրծանք։ Հետի եկամսի աշխատանքները համայնքում շարունակում են։ Գյուղի շենացման աջակցում են նաև նախկին համագյուղացիները։ Վերջերս Ավստրալիայի հայկական համայնքի Նատալիա բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով գյուղի համար գնվեց անիմավոր տրակտոր, որի կարիքը շատ էին զգում։ Այդ հիմնադրամի կողմից իրականացող ծրագրեր առաջին հասցեատերը հադորցի շրջանակն աղբյուր գյուղն է։ Իր ելույթում նշեց հիմնադրամի նախագահ արմատներով ակնախտուցի Վլադիկ Քարամյանը։ Նա վստահություն հայտնեց, որ այդ տրակտորով գյուղացին իր հողը կմշակի եւ գաճարցի գյուղի շինացմանը։ Գյուղի մի գերեզիկ նվեր է տվել նաեւ համագյուղացի ակնախտի գյուղի պատվավոր քաղաքացի Սոկրատ Խանյանը։ Նա գյուղի դեպրոցին իվրերը 3000 անուն գիրք Նման մարդկանցով է գյուղը շենանում։ Հուսալ որ գյուղի բնակչությունը ըմբռնումք ու մտիկանա այդ կարևոր նվիրատվություններին եւ կանեն ամեն ինչ շնացնելու իրենց օջախը ակնախտեր գյուղով։ Երեք Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության եւ նույն ծառայության հակահաբեկչական ալֆա վարչության ու ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակիցները Իրացնելով ստացված օպերատիվ տեղեկությունները, Երևանի Նորք Մարաշ վարչական շրջանի 9-րդ փողոցի սեփական տներից մեկում վնասազերծել են միջատամները զինված մի քանի անձանց։ Ըստ տեղեկությունների վնասազերծվածները զինված էին ժամանակակից զենք զինամթերքով, պայթուցիկներով եւ նախատեսել էին ահաբեկչական գործողություններ կատարել մայրաքաղաքում։ Վնասազերծվածներից 3-ը աղջիկներ են, 7-ը տղամարդիկ։ Նրանց մեծ մասը արտասահմանցիներ են։ Շարունակում ենք թողարկումը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմունը լրջորեն անհանգստացած է ռուսական ինքնաթիռի հետ կապված միջադեպով։ Բան Կիմունը բոլոր կողմերին կոչ է արել անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել լարվածության սրումը թույլատնելու համար։ Նյու Յորքում կայացած շեփազրույցում հայտարարել է ՄԱԿ-ի մամուլի քարտուղար Ստեֆան Դյուժարիկը։ Բանկի մունը հույս է հայտնել, որ միջադեպի վստահություն ներշնչող մանրամասն վերլուծությունը կոգնի լույս սփռել տեղի ունեցածի վրա եւ կանխել հետագայում դրա կրկնությունը։ ԱՄՆ-ում այն կարծիքին են, որ ռուսական Su-24 ռմբակոծիչը խփվել է Սիրիայի օթային տարածությունում։ Այդ մասին նոյեմբերի 24-ին հաղորդել է Reuters գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգների կարծիքով ռուսական ինքնաթիռը խփվել է Սիրիայի երկնքում, Թուրքիայի օթային տարածություն կարճատև մուտքից հետո։ Գործակալությունը մեջբերել է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմում իր աղբյուրի խոսքը։ Նրա տվյալներով այդ դիրքորոշումը հիմնված է ինքնաթիռի վրա հայտնաբերված ջերմային հետքի վրա։ Ռուսական ինքնաթիռի կորցանումը ցույց տվեց, որ հարկավոր է վերջ դնել Սիրիայի քարամիա քաղաքացիական պատերազմին։ Վաշինգտոնում ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը։ Նա ասել է, որ հակառակ դեպքում իրավիճակի սրման վտանգ կա։ Օլանդն ընդգծել է, որ Ֆրանսիան կարող է համագործակցել Ռուսաստանի հետ, եթե նա կենտրոնանա իսլամական պետության դեմ հարձակումների ուղղությամբ։ Նա նաև հաստատել է, որ նոյեմբերի 26-ին Մոսկվայում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Միաժամանակ Ֆրանսիայի նախագահը եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Ասադը պետք է հեռանա, քանի որ Սիրիայում զոհերի մեծ մասի մեղավորն է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ դադարեցնում է ռազմական բնույթի շփումները Թուրքիայի հետ։ Ռուսաստանյան զանգվածային լրատվամիջոցները պարզաբանում են, որ խոսքը Սիրիայում ռազմական գծում չհամագործակցելու մասին է։ Այս հայտարարությունը տարածվել է Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերությունների սրման ֆոնին, որի պատճառը Թուրքիայի կողմից խոցված ռուսաստանյան Su-24 օթանավն է։ Ամբողջ աշխարհի կին ակտիվիստները 1981 թվականից նոյեմբերի 25-ին նշում են բռնության դեմ պայքարի օրը։ 1999 թվականի դեկտեմբերի 17-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաշողովը նոյեմբերի 25-ը հայտարարել է կանանց նկատմամբ բռնության վերացման համար պայքարի միջազգային օր։ ՄԱԿ-ը կառավարություններին, միջազգային եւ հասարակական կազմակերպություններին կոչ է անում այդ օրը միջոցառումներ անցկացնել, ուղղված այդ խնդրի շուրջ հասարակության ուշադրությունը կենտրոնացնել հասնելուն։ Օրվա պատմական նախադրյալը 1960 թվականին Դոմինիկյան Հանրապետությունում տեղի ունեցած իրադարձությունն է։ Երկրի բռնապետ Ռաֆայել Տրուխիլյոյի հրամանով գազանաբար սպանվում են քաղաքական ակտիվիստ Միրաբալ Քույրերը։ Ճերմակժապավենը կանանց նկատմամբ բռնության ցանկացած տեսակի դեմ խորհրդանիշն է։ Կանանց նկատմամբ բռնությունը շարունակում է գլոբալ համաճարակ մնալ։ Կանանց 70%-ը տարապում է կենցաղային մակարդակով բռնությունից։ Առանձին թեմա է նաև ընտանեկան բռնությունը, որին մեծ թվով կանայք են ենթարկվում։ Մակի տվյալներով աշխարհի կանանց եւ աղջիկների 35%-ն այս կամ այն ֆիզիկական կամ սեռական բռնության է ենթարկվում։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 8 ցելսիուսը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։